Maiatzak kogeita bi gaur rosteguna data hau berri hon albistegia duzue berriozar erratiaren albiste eman kezuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai garasi e, eh, kaitzak etena emandakoan musika entzungai izan genuen berriozarren. Egun bat berriozartar ezan ziren ekaitza etendakoan musika eskolako taldeek emandako kontzertuaz gozatu zutenak gainera musika berriozarren entzungai izan zen musikariak alegiran joan zirelako xabi. Enriko musika eskolako zuzendariak batetik gerturaturiko entzulei eskerrak luzatu zizkien eta bestetik Herrikok barkamenak eskatu zituen azken orduan egin beharreko aldaketengatik. Halare, aldaketak aldaketa atzoko egunean berrioz arreuriaz gain musigaz bustizten ere. Berriozarren egunerako antolaketa prest. Maiatzaren hogeita lauan, berriozarren eguna ospatuko da urtero herriko talde artistiko talkarte osatzen dute egitaraua jai giroa nagusi delarik. Jaurdunaldia eguzki plazaren inguruan kokatuko da eta bertaratzen diren pertsonei onelakoak eskainiko zaizkie artisautza, utza, eoziri parpai gileen topaketa talojana oitura osasungarriei buruzko programaren erakus maaiak, dantza emanaldia Berriak erralduien konpartsa eta duñua musika bandaren emanaldia. Eguelrian kaldereteak izanen dira basoa pasalekuan urtero kaldereteetan udalak laguntza uzatzen du kulturro zerbitzuan izena mandako kuadrilei ardoa eta zakar emanez. Aurten laguntza eskuratzeko, ostegun aurretik gaur azken eguna izanik izena hemen barko dute kuadrilek kultur zerbitzuan edo bederatzi lau zortzi, hogeita mar, amasei, berroita amasei, telefon telefonoan eta eguneko egitarauarekin bukatzeko, arratsaldean aurrendako jolasak sokatira txapelketa dantza erakustaldia Blusenea Birban taldearen kontzertua gaitariak eta bukatzeko. Zezen zuzkoa izango dugu. Berriozar irratiak eh, zuzeneko kaixo Berriozar magazin beresi bat eginen du Berriozarren egunean. Berriozar irratiaren irugarren urte urrenarekin kointze dituz Berriozar irratiak zuzeneko kaixo Berriozar magazin berezi bat eginen du Berriozarren egunean. Magazin berezi horretan eguneko protagonistei elkarrezketatuko zaie baita herrien ezagunak direnei ere zuzenki arte kalean izango gara zuzenekoa ematen ikustera hurbile zientzaretenei amar terdietatik aurrera FMko egon puntu zortzian egongo gara bestenaz, interneten eguzkiplaza.neten ere entzunga izango gaituzue. Eta gai aldatuz eskaba espetzea bihar kulturgunean eginen den itzaldiaren solasgaia. Bihar rostirala arratsaleko zortzetan San Kristoal espetxearen inguruan solasaldia eginen da. Horretan koldopla txinpartako kideak eta joakin hortasun berrez parte hartuko dutelarek izketaldi hau nafse hogeita masei fusilatuen zenitartakoen elkarteak antolaturiko oroimen historikoaren inguruko jaordunaldien baitan kokatzen da. jardunaldien antolatzerea den eneko arteta, eren egun magazinean elkarrezketatu genuen, horrexiatik hartzen ditugu tarte honetara bere adierazpenak laburki. Bueno, Afana eh, 36 es una asociación que nace hace 14 años eh, y con una idea muy clara. Había cantidad de víctimas aún eh, de la represión en, en, los inicios de la guerra aquí en Navarra que aún tenían pendiente el eh, enterrar dignamente a sus muertos. Es más, tenían pendiente el saber dónde estaban sus muertos, en qué, cuneta o en qué fosa los habían eh, enterrado, y eso, el exhumarlos y el, enterrarlos pues, en sus pueblos de origen. Y en principio es una asociación de familiares de fusilados de Navarra Eta Nafarroko Taikondo Federazioak eh, banaturiko saharien irekiko dugu gaur kirolen atala. Aurten sarituen artean leire bujanda uarte berrio zartarrak gokatzen da. Leirek brontzezko domina irabazi zuen Espainiako kadeteen txapelketan baita kluben arteko txapelketan ere. Errekonozumentu jaia maiatzaren hogeita maikan ospatuko da Iruñako zenit hotelean arratsaleko zazpietan. Zazpietan. Eta kirolen atala utzi gabe, igande honetan, mendien lagunek eh, denboraldiaren eh, asken txangoa eginen dute. Horixe, zuzenki, seireun da berroita malau metro dituen, una nua mendiari ekingo diote, eta igantzetik hasiko dira igoera egiten, eta diozun bezala xabi, hau esi denboraldiaren barneko azken txangoa izango da. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gorko iragarpenak garazi. Zerua tarteka odeitzu egongo da, anemenka hemenka zaparrada txikiak botako ditu egunaren bigarren partean baliteke gainera trumotxuak izatea ego mendebaldeko haize bizia ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogor batzuekin. Arratxelde gau partean indarra galduz, temperatura minimoak gaur gutxi edo nahikoa jitsi eta maksimoak gutxi jitsiko dira. Hau izan da guztiak aurko albistegiari daokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian fmkoen puntu sortzean edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.